Niruneza bakunzi wa radio isanganiro mundutunge kuminota ibiri twaciwe ku mwanya mwamenyereye gukurikirana kw'amakuru mu rurimi rw'ikirundi ariko mudukundire tuyatangurire ku ngingo z'ingenzi umwungere wa diyoseze katolika ya bururi ahamagarira ugwaruka kubahiriza agati y'akazi na muntu kuko ubuzima ariko atihabwa ni akamu ka musenyeri salvatore nicyo iteretse kuri uyu wa gatandatu ibururi hari mu bikorwa byitiriwe amahoro byatunganijwe n'igisata cy'ubutungane n'amahoro cy'iyo diyoseze igikogwa cyo gutunganirizwa abibwe cyo gutunganiriza abibwe amatungo yabo nk'imiduga amatongo n'amahera mu rwego rwo mu gihumbi cy'amajana cyenda mirongo irindwi na kabiri gisaba ubwitonzi no kumenya abanyazwi ibyabo bishikirizwa n'urongo uyu mugwi ujejwe kumenya uko no kunywanisha abarundi severe kuwa gatatu w'ino uwo mugwi ubonana n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi hamwe n'abaserukira amashyirahamwe mpuzamakungu muri bucana yandi y'ingaburo kuri uno w'imana tubaganirira ku kamaro k'ikigori idonido gisaba ubwitonzi no kumenya abanyazwe ibyabo byashyikirijwe n'urongo y'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunyuranisha abarundi severe kuwa gatatu w'ino uwo mugwi ubonana n'abaserukira ibihugu byabo mu burundi hamwe n'abaserukira amashyirahamwe mpuzamakungu Pierre Claver Ndayicariye yemeza ko umugwi arongoye ufise inyandiko zemeza ivyanyezwe ico gihe nayo ngo ibikorwa vyakogwa na CNTB bigiye gukogwa na Sever nkuko itegeko ririko risubigwamwo ribitegekanya iyo habaye ugwima mu gihugu iyo habaye ubwicanye mu gihugu hari abantu babura ibintu hari abantu banyagwa ivyabo ababura ibintu ba mbere usanga ari abadandaza abakozi ba leta mu mirongo irindwi na kabiri mu mirongo irindwi na gatatu twararonse inyandiko zerekana ko habonetse urusansuma rw'amazu yose y'abahutu mu gihugu cyose kandi iyo rusansuma yakoze kuri arondisema imwe imwe izo nyandiko turazifise mu mirongo irindwi na kabiri turafise inyandiko ziri ku mukono w'abategetsi ibyerekeye amafaranga yo mu mabanki atandukanye byafashwe ibyerekeye imiduga yafashwe iradandazwa hariho n'amatongo kugira wigishe ikibazo neza utangurira naho nyine kwinjira kuri mbega habaye iki abibwe amazu ni bande izo nzu zarihe ayo mafaranga yahagaritswe agatwarwa n'inzego yarayabande yangana gute erega umaze kuronka ukuri uca wicara ugakoresha ibwirizwa ibikorwa CNTB yahora ikora mu minsi iheze nk'uko mwabikurikiranye mu minsi iri imbere bizokwinjira mu butumwa bwa severe mwarabyumvise ni ukuvuga ko uyu munsi inzego ziriko zirahinyanyura ibwirizwa rigenga ibikorwa bya severe kugira ibyara bikorwa na CNTB bikogwe n'uyu mugwi kuko inzego zarabyize zisanga turafise amakora atari make mu nyandiko mu matohoza tumaze gukora mu gihugu cyose yerekana ko tuzi imakebuko hibwa inzu zande igitega imiduga yagurishijwe yari yabande amatongo amafaranga yo mu makonte ibya mbere turabifise ni ukuvuga yuko ejo tukaronka ibwirizwa tuzokwicara tukarondera ubuhinga bwo kubyinjiramo tugakorana n'abarundi baduterera ibyiyumviro mugabo wumve ko ari ibibazo bidasanzwe kuko nk'uwo muduga navuze ntukiriho hari n'inzu usanga yaramaze kugurishwa kabiri gatanu gatandatu hariho n'amazu usanga aho yahora hamaze kuja inzu nshasha zubatswe mu buhinga bushasha ku buryo ya nzu ya mbere itakiboneka urumva ko ari ibibazo ukora mu bwitonzi cyane cyane winjiriye ku kuri ijya nzu yari yande yo mu nyakabiga hajya ukuri turondera abantu benshi barakorosha ni ukuri kwanyegejwe kuko muri iyo miduga mvuga hari yaguzwe n'abakora utwabo abigenga hari n'imiduga yahawe inzego za leta cyane cyane igisirikare hari n'imiduga yitwa ko yagurishijwe amafaranga akajya ku makonti ngaca nk’ahandi mugabo abayironse batatanze n’imeya. Pierre Claver ndayicariye arongoye CVR umwungere wa Diocese Katolika ya Bururi ahamagarira urwaruka kubahiriza gata kazi na muntu bikaba byatunganijwe ku civuho ivuga ngo ukwinorora imitsi imitsi n'inkingi y'amahoro imbere y'uko ivyo bikorwa bitangura musenyeri salvatore nici teretse umwungere wa diyoseze katolika ya bururi yasavye urwo rwaruka ruturuka mu migambwe itandukanye no mu madini atandukanye yuko mu budasa bwabo boshiramo mu kubaka amahoro bubahiriza agateka kazina muntu musenyeri salvatore nici teretse ati ubuzima bwakiremwa muntu nikatihabwa ati mu bwubahe mu bwubahirize mu gihe cose ati ntihagire uwiyumvira gusambura ubuzima bwa mwene wabo canke agateka kiwe kuko imana yoheza ikayimubaza musenyeri sabatoni niciteretse yasabye ubwo gwaruka yuko inkino zobafasha mu mashuri no mu kibano basanzwe barimwo kugira bagendere imico yubaka amahoro arama abitavye ibirori bakaba baciye bashira umukono ku mico yobafasha mu kubaka amahoro arama nk'uko byari bejeje gusigurwa na Charles Nkazamyampi yahoze ari umunonotsi Burundi Yohani Nduwimana umuhanuzi mu byajeje harimwo imibano mu biro vya Matari w'intara ya Bururi akaba yashimiye cyane abateguye ibyo bikorwa mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro mwomenya ko hasiganywe abantu bashika kuri 189 nayo urukino rw'umupira rw'amaguru rukaba rwahuje umugwi w'urwaruka bo mu makomine ya rutovu hamwe na bururi n'abapolisi b'i bururi umugwi wa polisi ukaba ariwo watahukanye intsinzi utsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe i bururi zeno nzabimana radiyo isanganiro isanganiro saa zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu muri sitidiyo za radio isanganiro ni amasaha ne mutumviriza ko muri igitega aho tugiye kwandaniza ano makuru mu gisata cy'ibidukikije imirimo imiriro nako ya nyakanga yaragabanutse ku rugero rushimishije muri iyo ntara ya gitega bishyikirizwa n'uburongo ikigo bepe kijejwe ibidukikije muri iyo ntara afatiye ku mahegitari atarenga atandatu yaturiwe mu heze mu gihe hahora kwishyurwa amahegitari arenga amajana atatu kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu jean marie hatungimana ashimira abajejwe intwaro mu ya gitega itaba na makebuko bafashije mu gukingira imiriro ya nyakanga mu gitara cy'ibiti kingana n'amahegitari ibihumbi bitatu n'amajana atanu kiri ku musozi wa cene nibigira kubw'uburongo ikigo bepe kijeje ibidukikije mu ntara gitega Jean Marie imana mu myaka y'ibihumbi gatandatu imbere yaho n'inyuma yaho mu bihe by’iki haraturirwa amahegitari arenga amajana atatu y'amashamba ariko uko imyaka yagiye iragenda vyagiye biragabanuka gushikaho muri riciri heze haturiwe mu ntara yose ya gitega amahegitari atarenga atandatu nibaza yuko ahanini ico kintu cyavuye ku mpanuro tubagiye turatanga mu bajejwe intwaro rero nibaza yuko ahanini kubera impanuro ziva mu butegetsi kubera impanuro ziva bashima muri rya code force yacu kubijya code force yacu ire irategekanya ibihano bizohabwa umuntu aturiye mbere nibaza yuko n'irya ngingo yo kuragira inka muhira yose yorafashije cyane kuko abenshi baturiye barondera imiyonga none ubona uturira ntatwara kuragira wa muyonga nacyo gituma tubona ko imiriro yagabanutse cyane rwose ku rugero rushimishije mu ntara ya gitega kiretse uduhegitari dukeya numvise muri komine gyansoro ni uburinganire butarenze hegitari nka zitandatu eh, nta handi hantu novuga haborekeje imiriro arashimira intwaro zo mu makumi na camwo gitara c'ibiti gipima hegitari ibihumbi bitatu n'amajana atanu kiri ku musozi cene kubera ngo iriciri heze icyo gitara kitaturiwe mu ntara ya gitega turahanze amaso cyane igitara kiri ku mutumba wa cene kuko eh, ni igitara kiri ku buringanire bw'igitari ibihumbi bitatu n'amajana atanu urumva hadutse nk'umucanwa aho hantu twese duhaguruka icyarimwe rero eh, twoshimira cyane mbere abajeje intwara urwego rw'intara inayo makomine arimo uwo mutumba wa cene makebuko itaba na gitega ingene bafashe cyane kugeza ku rugero yuko atamushano wigeze kwibonekeza muri iryo ciriheze mu gihe muri iri heze mu ntara ya gitega haturiwe hegitari ziri munsi ya zitandatu z'amashamba mu kijyahera naho hari haturiwe hegitari za baba zitanu Jean Marie Hatungimana agashimishwa n'urugero ibiharuro vy'amahegitari y'amashamba aturigwa bigabanukirako igitega Jean nabigira ku bwa radio isanganiro Jira nibigira urakenuye tuva igitega twigira imbere gato dushike mu ntara ya Karusi aho imiryango irenga ibihumbi 140 y'abantu nikora bagiye gufashwa n'umugambi mera nk'abandi mu gihugu cyose vyemezwa n'umuhuza bikorwa w'uyo mugambi mu nama yo gusigura ivy'uwo mugambi ikarusi imwe mu ntara zakorewemo ubushize kuri uyu wa gatanu Nyabenda Michel ashikiriza ko iyo miryango izo kwiyongera ku yindi ishika ibihumbi mirongo itanu na bitandatu uwo mugambi wafashije mu gice cyawo cya mbere cyarangiye mu kwezi cyarangiranye n'ukwezi kwa ruheshi asigura ko mu gice kigira kabiri uwo mugambi uzokorera mu makomine yose mu gihe uheruka wakoreye mu makomine cumi n'atandatu y'intara zine gusa kumenyekanisha abanditsi b'abarundi hamwe no gutsimbataza umuco wo gusoma no kwandika ni bimwe mu bigiye gushigwa imbere n'ishyirahamwe ry'abanditsi b'abarundi biyemeje guteza imbere igitabo abe ABEPL mu mfunyapfunyo Jean Dark Nduwayo arirongoye asigura ko ivyo abanditsi b'abarundi bandika bitamenyekana kandi biri mu byofasha ugwaruka kumenya makuru menshi y'u Burundi yabivuze kuri uyu wa gatandatu barabira hamwe ibijyanye no kwandika hamwe no gusoma ibitabo ko byifashe mu Burundi ahamagarira leta gushigikira abakora uwo mwuga turabye ingene barundi basoma twasanze umengo ntibahurumbira igitabo hanyuma turavuga tuti mbega twokora iki ubwa mbere ho hariho abantu banditse kera koko turabaza abantu banditse kera hanyuma nta nubaza eh, hanyuma turavuga tuti mbega abariko bandika ubu mbega bazo kwandika mu nyuma bo bizogenda gute turavuga tuti reka tuje hamwe abanditsi tubateze imbere duteze imbere ibyo banditse twongere kandi tubimenyekanije ni naco gituma tubace dushiraho iri shamwe ry'abanditsi n'abateze imbere ibitabo kugira ngo n'utanditse arizemwo mugabo dufashe guteza imbere ibitabo muri ico gihe twishinze yuko umuntu afise icumviro cyo kwandika tumushyigikira tukamutera intege hanyuma tukanamwereka aho ashobora kubigenza tuba tuba twamaze kwandika ibitabo hanyuma ibitabo basanzwe baranditse turagomba cyane rwose ko tubigira ingufu nini cyane rwose kugira ngo ibyo bitabo tubimenyekanishe abarundi bamenye yuko abarundi banditse nta barundi haba abari mu gisagara cya bujumbura canke abari hagati mu gihugu urasanga batazi ibyo bitabo vyanditse iyi shirahamwe rero ry'abanditsi n'abateza imbere igitabo mu burundi rigomba yuko umurundi wese amenya ko hari ibitabo byanditswe byanditswe na banaka vyanditswe kuri kuri uyu muco mbere nashaka dusabe leta ubushikanganji bw'indero n'inyigisho bubishire mu, mu vyigwa aha ko tuguma twiga ibitabo byanditswe nabo mu bindi bihugu ariko baze barakura ibisomwa mu bitabo byanditswe n'abarundi kugira ngo mu gusoma ibyo bitabo aba banyeshuri ugwa urwaruka rubonereho rwumvireho imico y'ikirundi rwumvireho kahise k'uburundi rwumvireho kwandika kw'abarundi hanyuma nabwo rugire urusha rugira ishaka ryo kwandika kuko tutanditse abazovuka mu myaka ijana iri imbere ntibazomenya nyine twabayeho buraca bugacana ayandi mu ngaburo Ikigori ni nkenegwa nkenerwa mu mubiri w'umuntu umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo asigura ko gitunze ibyitwa amido hamwe n'isukari ku rugero rwiza Jean Paul Wineza agasigura ko abakunda gukarirwa n'indwara zo munda nda aribo bakwiye kwihereza cyane umusuru ukozwe mu ifu y'ibigori mu misago ikigori gifise amamuko muri Amerika kikaba kiri mu migwi y'ibinyantete kirimwa ahantu hashushe kikimbuka kenshi mu mwaka umushakashatsi mu by'ingaburo Jean Paul Uwineza asigura ko ikigori gitunze cyane cyitwa amidon n'isukari bikenewe mu mubiri w'umuntu ushobora kugifungura ari intete cyangwa ukagifungura ukoresheje ifu ibigori biratunze mu buryo bwinshi amido ingana na mirongo irindwi na kabiri gushyira mirongo irindwi na gatatu by'uburemere busanzwe bupakangiranye mu bigori ibisanzwe bisigaye isigaye ni ukuvuga ngo bisanzwe biri mu bigori byovyo nk'isukari yindi isigaye eh, akaba ari isukari isanzwe nk'ico twokwita sakaroze na glucose hamwe na fructose nabyo bikaba biri mu bigori biratunze bita amakilokarori angana n'ijana na kane bikaba bitunze kandi n'amazi cya kigori kitaruma k'intete angana na mirongo irindwi na kabiri kikaba gitunze kandi na ndemamubiri n'ibiharuro bibiri n'ibice umunani isukari urugero rungana n'amagarama mirongo ibiri na rimwe ibinure n'ibyunyunyu biri mu kigori bishobora guhingurwamo n'umubiri amavitamine atandukanye jean paul uwineza igoryi yatunze icyo bita fibre vegetale alimentaire yatunze ibinure sodium nkeya yatunze magnesium yatunze n'icyunyu bita phosphore potassium calcium manganese yatunze ibyo bita fer total cuivre hamwe na zinc yatunze na selenium n'icyunyu bita iode n'ibindi bita retinol hamwe n'ibyo bita beta carotene umubiri umaze kubironka ushobora kubihinguramwo vitamine a hamwe n'ibyo bita vitamine e abandi bita ngo alpha tocoferal mbere kandi ikigo ibigori kiratunze na vitamine C hama rero ikaba itunze n'ibindi bima vitamine atandukanye nka vitamine zo mu bwa B B ya gatatu ku rugero rushimishije ari ibyo abandi bita pepe yatunze na vitamine B ya gatanu na vitamine B ya gatandatu hamwe na vitamine B icenda ku bwo mushakashatsi kwihereza umusururu ukozwe mu ifu y'ibigori birafasha kugabanya ibiro ku bafise ibiro by'umurengera Moize Misago urakenuye aha niho duce turangiriza amakuru twari tubateguriye kuri uno murango mwakoze kuba mwayakurikiye ariko mudahinduye agashinge mukanya mukurikira amakuru yandikwa n'ibinyamakuru mushikirizwa na Vestine Butoyi ari kumwe na Charles Makoto urunani rw'amashyirahamwe y'abigisha kosesona ruriyamiriza ibihano bitangwa n'urongoye indero mu ntara ya Ruyigi kuri bamwe mu bigisha byandikwa n'itorakanirizo ry'amakuru ABP urunani rw'amashyirahamwe y'abigisha ruhamagarira abajejwe indero mu ntara kubahiriza agateka k'abigisha no kudakoresha igikenye mu kubahana nk'uko byandikwa na ABP iryo tororokanizo ry'amakuru ABP risigura ko baba baramaze umunsi wose imbere y'agasho ka komisariya y'igipolisi mu ruyigi ku itegeko ritanzwe n'uburongoye indero mu ntara ya ruyigi kubera ko bano bacerewe ku kazi abandi nabo boba bamaze umunsi wose mu kibuga cy’ubuyobozi bukuru bw'indero mu ntara ya ruyigi kosesona imenyesha ko ibyo vyiyongereye ku kindi gihano cari cyabaye mu ndwi imbere y'uko ibyo bindi biba aho umwigisha yategetswe gufukama imbere y'umuyobozi ajejwe indero muri iyo ntara ya Ruyigi hamwe n'abo bakorana kuri lise ya komine Butaganzwa babazwa rero niyo nyifato iza itesha agaciro agateka kumwigisha no kumusuzugura mu mwuga wiwe yamaruwe yagirizwa arabeshuzwa ivyo byose byashikirijwe nkuko itorokanizo ry'amakuru ya BP ribandanya rivyandika abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki bo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bavuga ko babaye mu buzima bugoye vyandikwa n'ikinyamakuru iwacu isaha imwe y'ijoro nta pikipiki yemerewe kurengana yamara mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura kuva isaha icumi na zibiri z'umugoroba abajeje umutekano w'abanyagihugu bita abapolisi bari mu myambaro isanzwe baca bigira nk'abanyagihugu bashaka kwiyunguruza kugira ngo bafate izo pikipiki ziriko zirakora nk'uko babyivugira muri icyo kinyamakuru iwacu abo bakora ako kazi ko kunguruza abantu n'ibintu ku moto bidoga ko abo bapolisi babaka ibihumbi icumi by'amarundi n'ayarenga nayo ipikipiki zifashwe zikegeranirizwa mu ikambi y'igipolisi aho bita sokarti muri zone kamenge cyangwa ikinama ku bwabo nk'uko ikinyamakuru cyo ku ndwi iwacu kibandanya kuvyandika amategeko niyo yotegerejwe gukoreshwa ariko abo bapolisi ngo ntibabaho uko bahitamwo iyo guha agaciro ibitegwa bibaye umuhamagaro umwihwezo kinyamakuru candika ku by'ubutunzi n'imibano mu burundi burundi eko icyo kinyamakuru kivuga ko lorin tasiana bizumuremyi aho urumbiye guha agaciro igiterwa cy'umurendarenda uwo muyabaga w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri yiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri ya kaminuza y'igice cya mbere muri kaminuza y'ubuhinga y'igitega yupeji mu mfunyapfunyo mu gisata cy'ibidukikije mu ishami ry'amazi no gutunganya ibijyanye n'isuku icyo cyumviro cyamujyemo agitangura umwaka wa mbere wa kaminuza bivuye kuri kimwe mu vyigwa yaratanguye kwiga kijyanye n'ibitegwa Burundi eko isigura ko muri icyo cigwa kwari ukwiga uburanga bw'ibitegwa bitandukanye biri mu mashamba hamwe n'akamaro kabyo bari mu rugendo shuri umwigisha yabasiguriye ubumaro butandukanye bw'umurendarenda uhereye ko kera ari wo bakoresha mu kwisukura no gusukura ibyambagwa inyuma y'ubushakashatsi bwimbitse yakoze uwo mwigeme yaciye yubura ko gitegwa gishobora no kuvamo amavuta yo kwisiga n'ibindi ubakaba yagerageje gukura mu isabuni bogesha imishatsi shampoo akanipfuza no guhingura imiti yo kwica udukoko twonona ibitegwa nk'itomati intore n'ibindi bibandanya bimenyeshwa n'icyo kinyamakuru cyandika ku by'ubutunzi n'imibano burundiyeko igihugu cya tanzania cyasibije kuzohimbaza imyaka mirongo itandatu n'umwe iheze cikukiye vyandikwa n'ikinyamakuru gikorera ku rubuga ngurukana bumenyi nete press gitanga umuco ko iyo ngingo yafashwe n'urongo ico gihugu Samia Suruhu Hassan kubwiwe uwo munsi mukuru wotwaye ibihumbi amajana na mirongo ine na bitanu vy'amadolari y'abanyamerika amahera yaciye ashigwa mu kindi gikorwa kubw'amakuru ahabwa icyo kinyamakuru gikorera ku buhinga bumenyi. igihugu cyafashe ingingo yo kubaka uburaro dortoir mu rurimi rw'igifaransa bungana munani ingingo yigenga kandi ikwiye nk'uko bivugwa n'abatanzaniya bavuganye n'icyo kinyamakuru gikorera ku buhinga bumenyi. yamara muri icyo gihugu cya Tanzania hariho abanyagihugu bamwe bibabaje kubera uwo munsi mukuru ari ingirakamaro amakuru yanditswe n'ibinyamakuru n’ingaha ngaha agarukiye mwariko muyashikirizwa na jewe share makoto fadikanije